odcinek 5. Festiwal Fantastyki Falcon 2015. O czym mówimy, kiedy mówimy o przyszłości? To panel dyskusyjny z udziałem Iana McDonalda oraz Andrzeja Zimniaka. W rozmowę wciągnięta została również publiczność. Słuchajcie, w takim razie już powinniśmy zaczynać, więc ja tytułem wstępu tylko pozwolę sobie powiedzieć, że ze względu na zabałaganienie przez organizatora kilku rzeczy, jakieś tam zmiany godzinowe były, pogubili się kompletnie paneliści. Y, jedni nie wiedzą, że mają dotrzeć, inni jeśli dotrą, zaraz nam e, Andrzej Zimiak dotrze, to e, będzie się spóźnił, bo na, na ten panel nałożono mu podpisywanie i tak dalej, i tak dalej. Jakieś takich strasznie te, te, te, rzeczy. Także y, chciałbym, żebyśmy to spotkanie poświęcone przyszłości i tym, o czym mówimy, kiedy mówimy o przyszłości w science fiction, y, spróbowali zrobić w tej formule, którą y, zastosowałem wcześniej, żeby nie, nie wymęczyć za bardzo Iena, wciągnąć Was do dyskusji, także bardzo zapraszam wszystkich tutaj dosyć bliżej, żebyśmy mogli sobie rozmawiać, tym mikrofonem się dzielić ewentualnie. Tak mówi Jędrzej, y, ponieważ wcześniej pisząc o krajach y, trzeciego świata, Y, zawsze starał się stosować tą zasadę, że y, chciał pojechać do kraju, o którym pisał. Oczywiście w przypadku Księżyca y, jest to, tak jak powiedział, zupełnie niepraktyczne i, i mało możliwe, ale mm, stosując aplikację Google Earth odkrył, że jest jeszcze kilka innych takich podobnych map bardzo precyzyjnych, nie tylko Ziemi, ale na przykład Księżyca, która zawiera również bardzo szczegółowe, w dużej rozdzielczości fotografie z miejsc lądowania wypraw Apollo. I w trakcie, w trakcie pracy nad, nad Luną Ian posługiwał się właśnie tymi tymi mapami y, z aplikacji. Dziękujemy. O. Także jeszcze tutaj kilka rzeczy Ian opowie, pokażę, zapytam może tylko, gdzie się akcja główna y, rozgrywa i, już możemy zaczynać. I y, Ian, one more thing uh, uh, about Luna. Uh, where is it set exactly? What's the biggest city? the biggest city, the biggest city is, is Meridian, and it's where the, it's basically where the lines of latitude and longitude meet. It's, it's It's it's perigee. It is it is the sorry um, Energy. It, it, it's the place on the moon that is closest to the Earth, and it is in the sinus Medii, and it's about about come on, come north, I think that's um, about here basically is, is where it is. But all the all the resources, all the water ice on the moon is around the South Pole. which is down around here. So that's the place you build first to get basically all the, all the ice that's frozen around the bottom of the moon. E, tak jak Ian mówi, e, największe miasto Meridian jest na e, przecięciu linii szerokości i długości geograficznej, w miejscu, które jest najbliżej, najbliżej Ziemi. I tutaj pokazała właśnie Wam na mapie, gdzie, gdzie dokładnie się to znajduje. Y, rozmawialiśmy też, jeszcze tylko dodam jedną rzecz, rozmawialiśmy też o tych szczegółach technicznych, gdyby powstał serial, jak to będzie wyglądało. Y, I tutaj też Ian bardzo ciekawą rzecz powiedział. Ian, remember you mentioned, because when we're talking about the, the possible production, you also mentioned something, you know, how they, they might approach, you know, the, the, the moon and the, the, the visual the, uh, aspects. Could you say a few words about that, just to conclude? Uh, yeah, um, visual aspects of the book science fiction costumes suck. They almost always do. Unless you have a really good designer, like The Fifth Element, which was, you know, was really good design. But most science fiction costumes look crap. Not in my book, because they use 3D printers. You print out your clothes every day, throw them away, get them recycled, print them out new every morning. And if you can print your clothes, that means you can print anything. So why not dress in one of the more elegant eras of human history, the 1950s. So the women all look like Grace Kelly, and the men all dress like Cary Grant, and they drink martinis. <laughs> Ja mówię, że w zasadzie wszystkie kostiumy fantastycznego są do bani są, są, są do niczego e, i e, stwierdził, że chciałby w tym wypadku zastosować pewne nowatorstwo, mianowicie e, wszystkie ubrania, które noszą mieszkańcy Księżyca w jego książce i prawdopodobnie tak również będzie to pokazane w serialu, są drukowane na drukarkach 3D, zużywane w ciągu dnia, podlegają recyklingowi i następnego dnia drukuje się od nowa, a ponieważ chciał osadzić je w ciekawej epoce, epoce, więc wybrał lata 50. i wszyscy y, mężczyźni wyglądają jak Cary Grant, wszystkie kobiety jak Grace Kelly, y, sączą sobie gdzieś tam martini w tych takich strojach lat 50. Y, funkcjonują. To by było tyle tytułem dodatkowych kilku słów do poprzedniej rozmowy. Mamy już Andrzeja, poczekamy może jeszcze Paweł Frelik do nas dotrze, miał być jeszcze Marcin Przybyłek, ale tak jak mówiłem, jeszcze raz zwalę winę na organizatora, popiół wszystko i się, i się nam paneliści pogubili już po raz drugi. Y, tematem tego spotkania jest czas, a zwłaszcza przyszłość w fantastyce. Tak jak y, w trakcie poprzedniego spotkania dla mnie inspiracją do pomysłem na, na, na taką rozmowę y, mm, były elementy encyklopedii science fiction i, i teoria Johna Cluta. Patrzę, poczekamy, poczekamy jeszcze sekundkę na Anię, żeby na bieżąco wszystko mówiła i Jenowi, o czym my mówimy i o czym wy będziecie mówić, bo też chciałbym was wciągnąć do, do, do rozmowy. I would ask to ask you about something. From what you have said before, uh, I gather that you believe in international conventions. So, in your Luna uh, setup, yep. the international international conventions still work. But what we can observe now is that uh, we observe the paucity of decency among the nations. So, you think that the tendency will be reversed, or what is your hope? Yeah, um, a very serious question. Uh, yeah, yes, yes, a good question. Um, I think in my book, the moon is such a difficult place to live on, and it is. It it uh, it has. There are a thousand ways you can die through being stupid on the moon. And in a sense, to survive there, people have to cooperate to a certain extent. Then again, the book is it's kind of Game of Thrones on the moon, so there's a certain amount of family rivalry. But what it, I don't go into it in the book, but basically the, the, the assumption is that it's kind of smaller countries have basically hired private companies to get them to the moon to set up sm uh, smaller countries, corporations have basically hired uh, resources to get them to the moon to kind of set up industries there, and then the people have followed. Um, there are a couple of rules on the moon, though, uh, which I was mentioning last night to Conrad. In, in the book, there is no criminal law, and there is no civil law. There's only contract law. No, look, look at him. He's a lawyer. <laughs> Everything is a contract between individuals at some level or other, and everything is negotiable. And because everything is negotiable, there is or there's no gender, no race, no sexual orientation or sex discrimination because everything is negotiable between people. So in some ways it's very socially liberal, and in some ways it's very economically neoliberal as well. It's um, it's an interesting society. E, bardzo długo odpowiedź, także ja tylko y, spróbuję tak wszystko e, jakoś ogarnąć. Przede wszystkim Jen wspomina o tym, że ponieważ warunki życia są tak ciężkie na Księżycu, że y, ludzie, żeby tam przetrwać, muszą w jakiś sposób y, ze sobą współpracować. Także w tym wypadku to odpowiedź była na, na pytanie, że te y, różnego rodzaju traktaty, umowy mu, muszą funkcjonować po prostu, prawda? Y, druga ciekawa rzecz, o której wspomina, to y, świecie, który wykreował, nie ma całkowicie, ten świat całkowicie pozbawiony jest prawa cywilnego i prawa karnego. Y, wszystkie konflikty rozwiązywane są na poziomie jednostkowym, czyli konflikt pomiędzy dwoma, dwoma osobami jest rozwiązywany pomiędzy nimi i tak jak mówiłem, wszystko też podlega negocjacji, wszystko można wynegocjować, także nie ma praktycznie żadnych ograniczeń, jest bardzo wręcz skrajnie libera, libera, liberalne społeczeństwo, w którym y, płeć, y, rasa, wszystko właściwie jest negocjowalne. E, I tak jak wspomniał też e, tym głównym elementem, który spaja to wszystko, to jest ta, to współzawodnictwo rodzin, rodów wielkich ze sobą. E, I tak jak mówi, to jest coś w rodzaju gry o tron, której akcja rozgrywa się w przyszłości na Księżycu. Słuchajcie, możemy, mamy tłumaczkę, możemy, możemy zaczynać. You would like to add something? I've got, I've got one last moon fact. In the West we see the man in the moon. In China they see a rabbit in the moon. and it's that the rabbit stole the elixir of immortality, jumped up to the moon, and is grinding it out in a pestle and mortar. Mort- mortar, pestle and mortar. And the reason, and the Chinese see a rabbit this way. Here are its ears. Here is its nose. This is its back, and these are its paws. And this is the pestle and mortar is grinding out the immortality, the thing of immortality. And so it's a rabbit hunched over E, mówiłem, że jeszcze jedną ciekawostkę, na którą trafił podczas pracy nad, nad książką o, o, o Księżycu, to jest to, że my w naszej kulturze, e, jak to się mówi, widzimy twarz na Księżycu, prawda? Patrząc na Księżyc, e, gdzieś rozpoznajemy, gdzieś, gdzieś są te oczy, usta, gdzieś koja kojarzy nam się to z twarzą. Otóż trafił Ian na to, że w kulturze chińskiej Chińczycy widzą tam królika, który skradł eliksir nieśmiertelności i na Księżycu rozgniata go w moździerzu. I pokazuje, że tu gdzieś są uszy, tu gdzieś jest jego tył, tutaj jest ten moździerz i tutaj on go rozgniata. Także taki ciekawy aspekt kulturowy. E, możemy zaczynać. Proszę bardzo. According to Doctor Who, the moon is a big egg on the sky. Ah, yes. do you think that is possible? <laughs> no. <laughs> It wasn't even a very good Doctor Who episode either. <laughs> yeah, that's good. That's true. Yeah, well, yeah. I would like to ask one question. Uh, I know that some writers do not like uh, questions about inspi inspiration, but uh, what you say about this uh, law, uh, this liberal uh, uh, society it, it's, it's very similar to what Heinlein do, did, did in Moni's, uh, Moni's Harsh Mistress. Uh, and uh, do uh, how do you find these similarities? Bardzo, bardzo ciekawe pytanie, bo jak leciliśmy w samolocie, rozmawialiśmy o książce, właśnie ja zadałem do Pani to samo pytanie, do jakiego stopnia Ian czerpał z innych tych znanych książek o Księżycu, między innymi właśnie z Heinleina? Yeah, absolutely. I, I am in conversation with the book. Um, I, I read it years ago. I liked it a lot. It's, it's, I think it's Einstein's best book, actually. But I didn't want to reread it because I didn't want to be re-influenced by it. Um, there are some differences. There are, it's not American liberalism. It's its own form of, of, of liberalism. And it doesn't have that really boring guy, you know, the really boring old guy who goes on and, and dies. I was so happy whenever he died. Um, and it's it's not an American future. It's it's a different future from that, and it's it's not an American view of the world. Tak mówi, mówi oczywiście Jędrzej Wpływ, Munyzy Hashmistrz, Ja to było po polsku? Mhm. E, był duży, natomiast e, uważa, że jego książka stanowi coś w rodzaju dialog z Heinleinem, ponieważ z kilkoma rzeczami u Heinleina się nie zgadza. Przede wszystkim nie jest to przyszłość amerykańska i Amery nie są, Amerykanie nie są kolonizatorami e, Księżyca. Druga rzecz, mówi, której nie lubi, mówi zresztą też ciekawie, że nie pozwolił sobie na, na ponowne przeczytanie Heinleina po to, żeby nie ulec wpływowi. Czyli polegał tylko na tym, co pamiętał z, z pierwszej lektury. E, a przy tym e, mm, jest jedna rzecz, która mu się w Uchajlane nie podobała. Otóż tak jak e, dzisiaj te, przez wypowiedzi, jak wspominał w, w, samolocie, jak lecieliśmy, od, w większości tekstów Heinleina jest zawsze jakiś człowiek, który y, takie kazania prawi. Taki przemo, przemą, takiego przemądrzałka, prawda? Tam się ciągle wymądrza, wszystkich poucza. Mówi, a, y, y, zdecydowanie chciał takie, takiej postaci uniknąć. Y, możemy zaczynać? Mamy, mamy strasznie nam dużo czasu zleciało, także słuchajcie, y, będzie krótko, ale też chciałbym Was w to wciągnąć, bo y, z, między innymi z tego względu, o którym wspomniałeś, uważam, że to jest bardzo ciekawa y, rzecz. Odpowiedź na pytanie, o czym mówimy w science fiction, kiedy, kiedy mówimy o, o, przyszłości. Czym jest właściwie ta przyszłość science fiction? E, inspiracją były dwa, tak jak mówiłem, dwa źródła. Pierwszym źródłem była encyklopedia science fiction i teoria, cała teoria fantastyki Johna Cluta. Otóż John Clute stwierdził niegdyś, że e, w tekście science fiction występują trzy czasy. Pierwszy czas to jest ten, y, y, w którym rozgrywa się akcja powieści. Drugi czas to jest czas, w którym powstała powieść. Trzeci czas to jest czas, do którego się tak naprawdę ta wyimaginowana przyszłość odnosi. Y, przykład, jak to funkcjonuje, weźcie rok 1984 Orwella. Książka, akcja powieści rozgrywa się w roku 1984. Książka została napisana w 1948, natomiast ta przyszłość, którą e, wyimaginował sobie Orwell, odnosi się do, e, sowieckiej, e, do sowieckich czasów lat 30., prawda? Czyli dokładnie funkcjonuje to tak, jak, jak opisał, opisał John Clute. I, I, w bardzo wielu tekstach fantastyczno-naukowych rzeczywiście funkcjonuje to w ten sposób. Drugie źródło inspiracji to było takie zdanie Ballarda, który powiedział, że pisanie o przyszłości jest jedynym sposobem mówienia, mówienia o teraźniejszości. Moje pytanie do moich panelistów i do, do Was również brzmi tak. Y, czym jest przyszłość w fantastyce? Czym była właściwie, kiedy zetknęliście y, się z nią? Bo wiemy, że bardzo często jest tak, że na początku, kiedy zaczynamy tą fantastykę czytać, y, łapiemy się na ten haczyk, że być może rzeczywiście jest to wizja przyszłości, prawda? Andrzeju, czy w Twoim wypadku tak było, kiedy zaczynałeś swoją przygodę jako, jeszcze jako czytelnik, zanim zostałeś pisarzem, czy wierzyłeś Lemowi, że to, co Lem opisuje, to, co inni pisarze opisywali wtedy, to jest możliwa przyszłość? No więc no, powiem, że tak że, że bez udziwniania i bez kombinowania po prostu wtedy byłem młodym czytelnikiem. Nie znałem historii literatury, nie znałem e, wszystkich tych e, niuansów, które może teraz jakoś się przede mną otworzyły, zwłaszcza jak zacząłem pisać. E, I po prostu uważałem, że to jest możliwa wizja przyszłości. Co prawda e, okazuje się, że, że e, te światy przyszłości bardzo często są kreowane niekoniecznie przez pisarzy fantastycznych, przez, e, też przez społeczeństwo, przez dziennikarzy czasem. E, są kreowane na wyrost, jest to przerost formy nad treścią znacznie. Na przykład, e, żeby nie być gołosłownym, no jako młody chłopak się spotykałem z takimi przepowiedniami, że w roku 2000 to wszystkie taksówki w Warszawie będą już latać w powietrzu. No, to takie, taka, taka wizja chcieństwa. I, I niestety no, taka wizja pokutuje e, dość powszechnie nadal. Jak ja czytam, że, że w roku 2035 e, już e, tam powstaną kolonie na Marsie. Dlaczego w 1935? I dlaczego akurat kolonie na Marsie powstawać? No, to, to jest chcieństwo autora, który nam mówi konkretną datę i konkretne zjawiska, które wtedy będą miały miejsce. Moim zdaniem ja też trochę piszę też artykułów takich futurologicznych. Uważam, że prawdziwą futurologię można uprawiać wtedy, jak się człowiek obejrzy wstecz. Zobaczy, co na świecie się działo e, pod tym kątem, e, w tym profilu i tak dalej. I co jest możliwe w ogóle. No, latające taksówki, fajnie, tylko trzeba się zastanowić, na ile to energetycznie być opłacalne i po co to ma być. To ja tylko dodam, bo się, całkowicie się z Tobą zgadzam, ja tylko dodam ciekawą rzecz. Też lecąc w samolocie rozmawialiśmy z Janem o tym, że, e, ponieważ konflikty często się w jego literaturze pojawiają, rozmawialiśmy o wojnach i doszliśmy do takiego przekonania, to, dokładnie to, co mówi Andrzej, że gdyby ludzie wyciągali sensowne wnioski z przeszłości, uniknęlibyśmy bardzo wielu problemów. Doszliśmy z Jeremiami się do takiego wniosku, że gdyby politycy wyciągnęli wnioski z wojny w Jugosławii, nie byłoby Iraku, nie byłoby Syrii, nie byłoby tego typu e, problemów. Także absolutnie się zgadzam. No to samo pytanie kieruję do Iena. Ien, Ian, when you, when you started reading science fiction as a, as a, as a young reader, uh, were the futures appealed to you to something possible, something that might happen one day. I'm not sure I thought of them as things that might happen. I think that I saw them as things I would like to happen. Um, I, I, I grew up as a kid. Uh, my mother turned me into a science fiction writer. She, she slipped me my first drug, uh, which was an old there's, there's an old uh, British series called Thunderbirds. Anyone remembers it? Um, no. Oh well. <coughs> Um, uh, it was a classic. Um, it was done with puppets. But before Thunderbirds, there was a thing called Supercar. Um, they, they all had these wonderful, bright, shiny, um, you know, bright, shiny Tomorrowland feels to them. And e- even then, I didn't believe. I was five at the time, four, four. I, I watched my first science fiction show when I was four and it scarred me for life. And I watched them, and like, they appealed to me, but I didn't believe the future would be like that. But I kind of wished it could be. It was something to kind of, I, w- I would have liked the world to, to, be that way. And I think I felt it was, and, and, I, and I wanted to make worlds like that for other people to enjoy. tak mówi że w jego przypadku to jest tak, że on nie tyle wierzył w te przyszłości, ile chciał, żeby, żeby one nastąpiły. Takim pierwszym narkotykiem, jak powiedział, fantastyczno-naukowym był taki serial Thunderbirds, e, którego bohaterami, znaczy mm, dzieje się w przyszłości, są takie piękne, jak mówił, lśniące e, statki, pojazdy. E, mm, to jest serial Kukiełkowy, nie wiem, czy ktoś się kiedyś zetknął z tym, widział wygooglujcie sobie, zobaczcie jak to wyglądało. I właściwie dla niego zdawał sobie sprawę, że raczej takiej przyszłości nie będzie, ale bardzo chciał, żeby taka była, żeby właśnie pojawiły się kiedyś takie pojazdy, takie stroje eleganckie, to wszystko takie lśniące, piękne, nowoczesne. E, w takim razie idziemy o, o, o krok dalej. Jeśli e, zaczynaliśmy od tego, że troszkę wierzyliśmy, troszkę e, było tego, tak jak Jen mówi, raczej chcieństwa, jak Andrzeju powiedziałeś, to następny krok y, w naszym rozwoju jako czytelnika to jest chyba zaczęcie kwestionowania tej przyszłości, prawda? Y, zaczynamy dochodzić, że ona raczej nie będzie, a skoro pisarze fantastycznie piszą, piszą o przyszłości, to właściwie co nam chcą powiedzieć? Andrzeju, czy pamiętasz, y, jak to było w Twoim przypadku jako czytelnika? Czy w pewnym momencie zakwestionowałeś przyszłość jako możliwą przyszłość? Ja od początku w nią nie wierzyłem. Ja... Nie, nie, nie, mówiliśmy, że troszkę wierzyłeś ja e, nie, uważałem, że jest to jedną z możliwych wizji przyszłości i, i że tak może być, ale e, nigdy nie wierzyłem, że tak będzie, bo, bo wiedziałem o tym w że każdy pisarz e, roztacza swoją wizję jakąś. Ja byłem strasznie ciekawy, ja wciąż jestem bardzo ciekawy, co będzie w przyszłości. Chętnie jakby była jakaś anabioza, to bym się dał uśpić na 50 lat, na 200 lat i na 1000 lat. I tak bym wyjrzał E, za, za, za ten czas, e, co, się dzieje, jak się to rozwinęło. E, ja mam ciekawość świata jako, jako człowiek uprawiający nauki ścisłe, mam wielką ciekawość świata i opisywania tego świata i mam też ciekawość przyszłości. I te wszystkie wizje, które ja czytałem, ja chłonąłem, niektóre, niektóre z nich oczywiście, tak jak te latające taksówki, od razu przypuszczałem, że to jest jakaś jakieś, jakaś nadmiarowość, chciejstwo. E, jak teraz ktoś mówi, że w tym konkretnym roku coś będzie, to, to się śmieje po prostu z tego. E, ale... No, kto wie, może jeszcze dożyjemy. Także e, wydaje mi się, że mm, to, to są takie okna możliwych przyszłości, w które się zagląda, w które ja zaglądam. Wiem, że to jest obarczone jakimś prawdopodobieństwem, zaglądam z wielką ciekawością w tych okna. Ale jak tak mnie pytasz wprost, czy ja wierzę w to, no jak ja czytam 20 y, książek rocznie i każda przedstawia inne okno, to w którą mam wierzyć? Nie wiem, która jest najbardziej prawdopodobna, tego nikt nie wie. Także no, to, są, to są alternatywy różne, takie powiedzmy kombinacje trochę matematyczne, trochę społeczne, trochę mm, jakieś z różnych nauk wzięte. I Tak należy je traktować w ten sposób, jako rodzaj gimnastyki umysłu. Um, the same question. Um, uh, do you remember the moment when you questioned the futures, asked possible futures, and you realized that even science fiction writers write about the future, it's not really the future which is going to come true, which is going to happen? Yeah. Um, I mean, i have come at that from a slightly, slightly oblique angle. I tend to write near future science fiction and that's the hardest thing to do because it becomes obsolete very, very quickly. Um, I set I set a story in 2000. And I, think it's Chaga actually. I think uh, Alien Contact starts in 1996 and sort of takes place in 2004. Um, in a sense, all science fiction in time becomes alternate alternate history. we, we can have that excuse um, it doesn't bother me. My job isn't to write prophecies of the future. My job is to look at something that's happening in science and put it in a framework, a place and a time where it might possibly happen. And that's usually the future, but not, not always the future. I'm not writing about the future, I'm writing about an idea, and I want to put it in a place and time where I can do the most with it, and that tends to be the future. but it doesn't always have to be that. Tak. Ja mówię, że on jakby podszedł do tego problemu troszkę z innego, z innej perspektywy, ponieważ zaczął, jak, kiedy zaczął uprawiać już literaturę, zaczął pisać y, tak zwaną e, fantastykę bliskiego zasięgu, y, niedalekiej przyszłości. A problem z fantastyką niedalekiej przyszłości polega na tym, że ona bardzo szybko się dezaktualizuje. Oczywiście po pewnym czasie możemy traktować ją jako historię alternatywną, ale problemem jest głównie to, że ta przeszłość przyszłość się bardzo szybko dezaktualizuje i właściwie y, następuje y, przyszłość, która, której nie ma. Y, za chwilkę chciałbym Was o kilka spraw dopytać, ale jeszcze, jeszcze dwa pytania do, do uczestników panelu. Skoro wiemy, zdajemy sobie sprawę, że przyszłości opisywane przez science fiction nie nastąpią, tutaj wspomniałeś, że kilka dni temu, z tydzień temu tak minął ten dzień, który mm, mm, pojawił się bodajże w drugiej części Powrotu do przyszłości, prawda? Y, któryś tam listopada 2015 roku. I wiemy dokładnie, że przyszłość, y, którą przepowiadano, wyobrażano sobie w filmie w latach 80., y, czyli praktycznie dokładnie 40 lat temu, 30, e, nie, nie nastąpiła, to, to, to się nie wydarzyło. Skoro tak jest, to moje pytanie brzmi, e, o czym mówimy, kiedy mówimy o przyszłości? Andrzeju, jaką funkcję dla Ciebie, jako twórcy obecnie jako e, naukowca i po części też futurologa przecież, spełnia przyszłość w, literaturze? No przede wszystkim tu z Janem się zgodzę w pełni. Ja tak samo piszę o idei, a nie o o przyszłości tak naprawdę. Piszemy o, o tym, o, co nas dziś nurtuje i z, o czym myślimy, osadzając to w przyszłości. E, natomiast e, o czym, o czym no, wydaje mi się, że e, jest to jakiś rodzaj wariacji na temat przyszłości, że my za każdym razem, przecież my też piszemy różne książki, różne opowiadania, w każdej jest inna wizja tej przyszłości, więc przedstawiamy wariacje różne na temat przyszłości, że taka, e, e, powiedzmy taki krajobraz jest możliwy. Tak, taka sytuacja e, może mieć miejsce albo podobna. Zastanówcie się może ludzie, czy do tego my chcemy dążyć. Że to może być jakiś rodzaj ostrzeżenia też, oprócz tego, że piszemy powiedzmy o problemach, które nie, nie muszą jakoś być w koincydencji z tą przyszłością, tylko naszym światem, ale równocześnie osadzamy tam jakieś, jakąś wizję, która jest możliwa i którą, przed, przed którą albo ostrzegamy, albo do której chcemy prowadzić, że uważamy, że to jest dobre, korzystne, że tak w tym kierunku ludzie idźcie, zastanówcie się, bo może to jest dobra, dobre wyjście. No cóż, no, ponieważ wiemy już, że, że żadne z tych e, naszych prognoz raczej się nie spełnią, tylko coś spełni się jeszcze innego, no to e, nie musimy do tego podchodzić tak w tak śmiertelnie poważny sposób. Możemy sobie pozwalać na jakieś artystyczne, e, powiedzmy, interpretacje tego obrazu. Um, Ian Ian has the same question. Um, uh, when you write about the future, what actually you expect from it, and uh, what is your you know meaning behind it? Uh, what do you expect the reader to, to you know conclude from your future? I wish I thought up this quote that I didn't, but it was somebody, um, it was a science fiction writer who said, I am profoundly interested in the future because it's where I'm going to spend the rest of my life. And um, I wish I'd said that. <laughs> um, I, think what, what I'm doing is I'm showing possibilities. Um, I set the book called The Dervish House in Turkey in 2027, which is pretty close nothing in that book is now remotely going to come true in <laughs> 2027 in Turkey. But one thing I got exactly right, which is that Turkey is is now and will be for the, for the next few years a centrally important place in the, in the geopolitics of the Middle East. So I got that bit right. And maybe, maybe, maybe it's about identifying trends. I'm a storyteller, but, but, but I think I, I think my strength is identifying where the next big thing will be coming from. I'm not sure what it will look like or what will happen, but I think I have a fairly good sense for where it's going to be um, as far as I know. Um, tak mówiłem, że e, właściwie oczywiście jako pisarz chciałby e, wierzyć, że te przyszłości, o których pisze, e, spełnią się, bo, bo w końcu będzie w takiej w którejś przyszłości żył, ale do, do, doskonale wie, że, że to nie funkcjonuje w ten sposób. Akcję jednej ze swoich powieści Domu Derwiszów osadził w roku 20, 2027 w Istambule, w, w Turcji i już dzisiaj wie, że właściwie większość z tych rzeczy, które wówczas przewidział, nie nastąpi, oprócz jednej, że w geopolityce Bliskiego Wschodu Turcja już w tej chwili spełnia tak ważną, e, ważną rolę, jaką spełnia u niego, u niego w książce. Ja chciałbym w takim razie, zanim dalej będę tutaj nękał naszych panelistów, naszych y, rozmówców, chciałbym Was zapytać o, o, o, Wasz stosunek do przyszłości w science fiction. Y, wiemy już doskonale dzisiaj, że y, fantastyka naukowa nie zajmuje się przepowiadaniem przyszłości, tak jak obaj, obaj pisarze tutaj powiedzieli. Y, interesują ich oczywiście pewne idee, interesują ich pewne rozwiązania, możliwości, ale nie jest to w żadnym y, sensie przepowiadanie przyszłości. Czyli, y, czego wy jako czytelnicy oczekujecie od przyszłości w tekście science fiction? Proszę bardzo śmiało, tak bardzo... Mhm. Interesującej wizji, oryginalności. Może nie tyle, e, czego oczekuję, czego może mi brakuje, ponieważ ostatnio czytałem artykuł, jak 100 e, lat temu przypowiadano nasze czasy. I większość rzeczy się nie zgadziło, e, zgadzała, część się jednak trafiła, ale jedna rzecz mnie zaintrygowała najmocniej, mianowicie nie przewidziano upadku kolonializmu. Dlatego brakuje mi wpływu zmian geopolitycznych na wizję świata w przyszłości. jak najbardziej funkcjonuje. Ja nie do końca mogę się, jeszcze raz powiem, nie do końca się może zgodzić, że kolonializm upadł, kolonializm przeżył pewną transformację, takie niewolnictwo, prawda? Nie ma niewolnictwa w takiej formie, jakie było w XIX wieku, jest w innej formie. Y, człowiek, nie, to są problemy, które co, ciągle są nierozwiązane niestety. Y, nie doprecyzowałem, bo e, lat temu opowiadałem, że świat będzie wyglądał geopolitycznie dokładnie mm -hmm. tak mhm. samo, że kolonie będą istniały Mhm. To jest właśnie bardzo dobry punkt, bo jest skupienie się na jakby założenie, że technologia się rozwija, a rzeczywistość społeczno-polityczna się nie rozwija. To, to jest właśnie, to oczywiście to jest oczywiście nieprawda. Widać jak internet na przykład zmienia więzy społeczne, zmienia system funkcjonowania gospodarki, na przykład coś takiego jak Uber, który jest bardzo jest, jest jakby instytucją, która działa na zupełnie innej ekonomicznej zasadzie, jakiś e, sharing zasobów, którego po prostu nie istniałby bez internetu, bez e, jakby bez zaawansowanej sieci, a, a właśnie, a, czyli ktoś właśnie wymyśla no te, te latające samochody, to jest taki chyba najlepszy przykład takiego nietrafienia. E, no, i, I pod tym względem znowu nawiążę do Heinleina, który na przykład, za co jego bardzo ceni, że faktycznie on, on też miał latające samochody w roku 2000, z czym totalnie się na przykład nie wstrzelił, ale on też miał na przykład różne ciekawe wizje społeczne, wizje takiej na przykład fasadowości demokracji i tak dalej, to jest też szczególnie. I, I tu na przykład y, jego książki pisane 50 lat temu ciągle są aktualne, te, te jego wizje społeczno-polityczne na przykład. Ja tu ad vocem jeszcze powiem, że się nie zgodził zupełnie z tą tezą, że fantastyka mm, literacka y, jakoś utrzymuje ten status quo, że, że, że jak były kolonie, to mają być, że, że w każdej takiej książce staramy się przedstawić zupełnie inną wizję. Na przykład y, Dick starał się przedstawić wizję y, świata rządzonego przez korporacje, totalnie i całkowicie. daleko nie sięgając, ja sam w Białym Roju e, przedstawiam zupełnie inną wizję geopolityczną. Tam jest królestwo Bzinga na, na, e, na części z e, terytorium Stanów Zjednoczonych, gdzie panuje rasizm wobec białych na przykład. No, zupełnie inna wizja myślę, że, że wszyscy pisarze, to, to jest najłatwiej, słuchajcie. Dla nas to jest najprościej. Zrobić, przedstawić inną wizję geopolityczną, społeczną i tak dalej. Nie mówię, że to ma być trafione. To nie ma być trafione. To może być ostrzeżenie jakieś. Może być e, wizja artystyczna zupełnie odlotowa. Natomiast e, to jest najprościej. Najtrudniej jest przewidzieć technologię. I, to, i tutaj można popełnić największy brak. E, radzę nikomu z początkujących adeptów pisarstwa nie przewidywać detalicznie technologii. Poprzestać na ogólnych e, alegoriach. E, no, takim chyba klasycznym Andrzeju przykładem e, technologii, która zaskoczyła wszystkich chyba pisarzy science fiction e, historycznie, to jest telefon komórkowy, prawda? Gdzie 30 lat temu nikomu by nie przyszło do głowy, znaczy to w ogóle językowo to była rzecz nie, nie do że można powiedzieć, że będę robił zdjęcia telefonem, prawda? ostatni i bohater, tak, I bohater tego opowiadania miał urządzenie, które się nie nazywało telefon komórkowy, ale służyło jako wideofon, a jednocześnie wybrał się rozrywkowo do rezerwatu robić film dokumentalny o jakiejś drugiej rodzinie. Tym samym urządzeniem, a jednocześnie pasażerowie samolotu używali tego samego urządzenia do czytania książek i oglądania filmów. I mieściło się w kieszeni w ludzie i przez to samo urządzenie go wezwano do pracy. Więc y, było to tak podobne do smartfona, jak tylko to w ogóle jest możliwe. Prześ, prześlij mi namiar na to opowiadanie, na maila, bo to jest na tyle ciekawe, że warto to upowszechnić. Ja też chciałbym zwrócić uwagę, jak e, nawet w powieściach, e, które są wprawdzie pisane w krótkim odstępie czasu są różnice technologiczne. Załóżmy, że u Isaaca Asimowa, który bądź co bądź był jednym z badań wykształconych przez science fiction za fundację w latach 40-50, gdzie o komputerach nie mówi praktycznie nic. Następnie możemy też wskazać y, już y, w okresie późniejszym, lata 50-60, tu będę używał angielskiego tytułu, żeby uniknąć jakichś błędów y, przy tłumaczeniu, The Discovery of Men, Kurt Weinera Smitha, okazało się niedawno w Polsce gdzie wtedy już komputery się rozwijały bardzo dynamicznie, a u tego pana na kilka tysięcy lat wciąż wypływają one karty drukowane. Natomiast jeszcze już ostatni pisarz, do którego nawiążę, Y, pan Brunner, ten wydał nazwiska, Standing on Zanzibar, wydał, zostało wydane kilka miesięcy temu w Polsce, z bardzo dużym hitem się stało popularnością. Uwaga, serdecznie zapraszamy do klubu festiwalowego Enjoy w tarasach Impreza startuje o 21.00. Posiadanie identyfikatora gwarantuje liczne promocje, w tym wejście za free. 21. Enjoy tarasy zamkowe. Widzimy się. Wracając do pana Brunnera, nie, bo już książka Stanley Zanzibar jest pisana na przykład 60. i mamy już komputer właściwie niewiele bardziej zaawansowany od komputerów współczesnych, nie mówiąc o sztucznej inteligencji, ale sam jego wygląd i opis chłodzenia działania jest bardzo zbliżony do obecnych superkomputerów. Jest... Z kolei ulema, pamiętacie, e, przez długi czas była, był taki motyw, że y, moc obliczeniowa wiąże się z wielkością, czyli im, im, większa moc obliczeniowa, tym większy komputer musi być. Nie przewidział lem, nie wyobraził sobie miniaturyzacji. To później dopiero, prawda? Ja jeszcze chciałem dopowiedzieć tutaj, że nie, nie możemy y, liniowo ekstrapolować rozwoju technologii a, a niestety nie, nie, jesteśmy w stanie przewidzieć nas, wynalazków, które nastąpią za lat 5, 10, 15 czy 20, tak jak e, w średniowieczu nikt nie przewidział e, wybuchu bomby atomowej, no bo, ani telewizji, no bo to nie, nie sposób jest po prostu. Więc e, my tylko możemy ekstrapolować liniowo, e, więc lepiej w ogóle nie ekstrapolować w ten sposób, tylko e, właśnie taką e, historyczną futurologię uprawiać ogólną. To, to, to wtedy ma jakiś sens. as a writer, I'm more interested in what people do with the technology rather than what the technology does. I mean, we have these marvelous smartphones, and we basically are the Renaissance man. We can know any piece of human information if we so desire and we can be in contact with anyone on Earth instantly. But what do we do with it? We take photographs of our food, of our dinners, and put them up on websites for strangers to read. And that's, as, as a writer, that interests me. It's, it's how the technology changes us rather than what the technology is capable of. It, I mean, it's things like people sending photographs of each other's genitalia to each other as a kind of as a dating tool. Um, I mean, that's kind of stuff they didn't predict. But it's inherent to the technology. Uh, human beings, whenever we invent something, we invent a technology. The second thing we do is invent a rude use for it, <laughs> basically. że jako pisarza przede wszystkim interesuje go to nie w jaki sposób e, technologia funkcjonuje, tylko w jaki sposób człowiek e, ją używa, w jaki sposób człowiek wykorzystuje i w jaki sposób na niego, e, na niego oddziałuje. Tu jako przykład podaję, że w zasadzie żyjemy w czasach renesansu, ponieważ każda, każdy możliwy aspekt wiedzy staje się dla każdego człowieka dostępny za pomocą, za pomocą sieci. Natomiast zamiast z tego korzystać, to zabawiamy się w takie rzeczy, jak mówi Ian, jak, jak fotografowanie jedzenia, umieszczanie go w sieci po to, żeby inni to oceniali, albo wysyłanie sobie obrazków genitaliów. Także mówisz, jako pisarza jego właśnie to najbardziej interesuje, w jaki sposób y, korzystamy z technologii, w jaki sposób ona na nas oddziałuje. Ja mam jeszcze jedno pytanie i do, do, do pisarzy, i do Was wszystkich. Y, chciałbym poprosić Was o komentarz, o refleksję na temat tego zdania Ballarda, które mnie też zainspirowało, że, y, którym powiedział swego czasu, że y, przyszłość w fantastyce naukowej jest tak naprawdę sposobem mówienia o teraźniejszości. Y, Andrzeju, czy jako pisarz się z tym zgadzasz i czy y, pisząc y, o przyszłości, w jakiś sposób sposób y, mm, starała się skomentować teraźniejszość? Ja już o tym wspomniałem w poprzedniej wypowiedzi swojej, że, że właściwie y, piszemy o świecie teraźniejszym, o, tym, o naszych problemach, bo problemów y, przyszłości właściwie nie znamy. Możemy pisać o przeszłych problemach i teraźniejszych. I właściwie do tego nawiązujemy. Natomiast te obrazki futury, futurologiczne, no to to tylko mogę powtórzyć, że to, że to są e, takie rekwizyty, bo w ogóle, słuchajcie, no, my lubimy patrzeć w szklaną kulę, wszyscy. I czytelnicy lubią patrzeć i pisarze też lubią, nie oszukujmy się. Ja mam frajdę z tego, że, że, że patrzę w tę kulę i, i, i, widzę tam najróżniejsze obrazy. Jak rano patrzę, to widzę inny, jak wieczorem to inny, o północy jeszcze inny. No i piszę trzy opowiadania różne. To są dla mnie wypowiedzi artystyczne. Ja nie chcę Wam przedstawić trzech e, różnych e, wizji, żeby Was zdezorientować, tylko trzeba to odbierać jako artystyczne wizje. E, no i tyle. No, piszemy, staramy się rzeczywiście ostrzegać, staramy się kierować, ale nie wiem na ile to jest warte. Ważna, warta, warta jest ta wizja artystyczna, która nawiązuje do teraźniejszości. I tu się z Bernardem zgadzam 100%. Uh, Ian, to what extent do you agree with Bart's statement that um, writing about the future is a way of commenting on, on the present? And uh, do, do, you normally do that as a writer? Do, do, you refer to the present? Do you think that uh, talking about the present can, be, can happen by means of uh, talking about the future? Um, yes. Um, I think I approach science fiction mostly as a satirist in a way uh, science fiction gives us a really sharp set of satirical tools to play with. And I think that's always been at the back of my, my mind. I mean, I come from the land of um, Dean Swift and Gulliver's Travels, of, of, using the fantastic to make satirical points. Um, for me, science fiction with, with aliens, with time travel, you know, with, with traveling to other worlds gives me really sharp tools to comment on what's happening now. So absolutely yes to um, um yes to Ballard, but it's fun as well. And that's the, and that's the, and um, I wouldn't do it if it wasn't fun. Tak mówi Jan, że w zasadzie się zgadza z Ballardem, a ponieważ jego podejście do pisania jest podejściem satyryka. E, takim tutaj przywołał taki klasyczny tekst e, satyry politycznej, kulturowej, Podróże Gullivera i mówi, że on, on stara się właściwie e, pisać również w ten sposób, czyli poprzez wymyślanie tych światów przyszłości w jakiś sposób satyrycznie komentować tą, tą teraźniejszość. Mamy tutaj pytanie. Słuchajcie, musimy za chwilę kończyć, także dwa dosłownie pytania jeszcze. Ja bym jeszcze coś powiedział, tak? Że może nie tyle y, fantastyka po prostu mówi o, współ, o współczesności, co ona też próbuje ją kształtować, ale w trochę inny sposób niż może. Y, nie chodzi o technologię, tylko właśnie o to, jak my myślimy o społeczeństwie i polityce. Bo przecież na przykład w tej chwili od kilkudziesięciu lat feministki, libertarianie, tu się właśnie ta Luna, surowa pani, czy wreszcie też inwazja y, z przeszłości Y, Hogana Płania. To są wszystko powieści, które próbują przedstawiać i y, jednocześnie zdobywać zwolenników w zakresie takiego, a nie innego myślenia o rzeczywistości. Prawda? Kiedyś to jeszcze zrobiono tak na przykład, że kiedyś wysyłano ludzi w dawne, w dawne tereny. To jest ten przecież Gulliver, ale potem jeszcze jest, nawet jeszcze z początku XX wieku, Herland, taka utopia feministyczna, właściwie jedna z pierwszych, ale potem już nigdzie nie ma miejsca, żeby wysłać, no to się wysyła gdzieś w kosmos albo w przyszłość. I nadal się przedstawia jakieś swoje światy społeczne, idealne bądź nieidealne i próbuje się w ten sposób ludzi zmieniać, ale pod kątem myślenia o polityce i ekonomii. Bardzo, no, trudno się tam z Tobą nie zgodzić. Bardzo, bardzo, bardzo ciekawa uwaga. Słuchajcie, musimy kończyć także dosłownie ostatnie pytanie, jeśli ktoś miałby do, do, do pisarzy. Bardzo proszę. jeszcze jedna uwaga do tego, co było wspomniane, że pisarz żyje w chwili obecnej, żyje w określonym społeczeństwie, określonej sytuacji społeczno-politycznej, więc ma dwie możliwości. Albo w jakiś sposób będzie komentował, albo będzie uciekał. I tak naprawdę to nam zostaje, jeżeli, pisze, jeżeli autor pisze fantastykę. Albo się... Zdecydowanie, tak, masz rację. Czyli komentujemy uciekają. Na to, na, to, na to wychodzi. Słuchajcie, musimy kończyć. Bardzo dziękuję. Andrzej Zimniak, Ian McDonald. Y Więcej nagrań na www.podcaston.eu